Արցախի ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագրի հայտագրման փուլն ավարտին է մոտենում։ 8-ամսյա ծրագիրն ուղղված է սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Նպատակն է աջակցել Արցախի երիտասարդ ձեռներեցներին կյանքի կոչելու իրենց գաղափարները, դրանով իսկ նպաստելով հետպատերազմական Արցախի վերականգնմանը։ Սա Hub Արցախի եւ Impact Hub Երևանի առաջին համատեղ ծրագիրն է։ Hub Արցախի գործադիր տնօրեն Շուշան Քեշիշյանն է մանրամասնում մենք արդեն թողարկել ենք մեր ծրագիրը, մեր դիմումը մեր կայքում կա, եթե գնաք hub-artsakh.org, այնտեղ հայերենով եւ անգլերենով հասանելի է տեղեկություն թե ծրագրի մասին, ծրագրի նպատակների մասին եւ վերջնաժամկետի մասին դիմումի։ Ինքը ընդամենը արցանց հարցաթերթիկ է, որ պետքա լրացնել եւ կա մինչեւ դեկտեմբերի 3-ը ժամանակ, որպեսզի այդ դիմումները լրացվեն։ Դեկտեմբերի 3-ից հետո մենք կընտրենք մինչեւ 15 գաղափարներ, որ որոնք պոտենցիալ ունեն դառնալու իսկապես շահութաբեր եւ ազդեցիկ ծրագրեր կամ նախաձեռնություններ եւ այդ ծրագրերը, որոնք կամ գաղափարները, որոնք ընտրված են, կանցնեն 8 ամիս ինկուբացիա։ Այս ընթացքում դիմորդները կմասնակցեն անհատական ու խմբային պարապմունքների, որոնց ընթացքում կծանոթանան գաղափարը բիզնեսի վերածելու հմտություններին, ինչպես նաեւ հնարավորություն կունենան լինելու Impact Hub Երևանի գրասենյակում։ Դեռևս մեր ծրագրի մեջ չենք նախատեսում որևէ ֆինանսավորում, այսինքն մենք օգնելու ենք ծրագրերը հասնեն այնպիսի փուլի, որ կարող են արդեն իրանք ներդրողների գրավել եւ տարբեր գրանտերի դիմել կամ նայած ծրագիր, այսինքն մենք իրանք հասցնել ենք միջև այն վերջին этаպը, որտեղից որ կարող են իրանք ֆինանսավորումը ստանալ։ Շուշան Քեշիշյանը նշում է, որ Արցախը եկել հստակ նպատակադրումով իր մասնագիտական ունակություններն իսպաս դնել Արցախի վերականգնման է։ Հենց սա է իր մասնագիտացումը։ Հաբ Արցախում ստեղծված են բոլոր նախապայմանները հաճելի եւ արդյունավետ աշխատելու համար։ Կարելի է օգտվել հաբի ռեսուրսներից ու կազմակերպել հիմնական աշխատանքը։ Հաբ Արցախը ունի գլխավոր երկու կոմպոնենտ։ Առաջինը համատեղ աշխատանքային տարածքն է, այսինքն մարդիկ, որոնք իրենց աշխատանք իրականացնում են իրենց նոթբուքերից կամ հեռախոսից կամ թեկուզ թուղթու գրիչով, բայց օֆիսային տարածք չունեն կամ ովքեր աշխատում են on-line եւ չունեն այդ օֆիսային տարածքը, կարող են գալ մեր մոտ դառնալ անդամ եւ օգտվել մեր տրամադրած բոլոր ռեսուրսներից։ Որպես հասարակական կազմակերպություն Հաբ Արցախը շարունակելու է կյանքի կոչել մի շարք ծրագրեր, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Հաբ Արցախին անդամակցելն անվճար է։ Դեկտեմբերից արդեն գործելու են վճարովի փաթեթներ։ 25000-ից մինչև 48000-ի ամսական փաթեթներ ունենք, նայած շաբաթվա որ օրերին է, քանի ժամա իրերը թողնում են այստեղ մեմբերները թե չէ, այդ բոլորը դրանից է կախված ու նաև ունենալու ենք օրավճարով տարբերակ 3000 դրամ օրը։ Ժամային սահմանափակում չկա։ Չդառնալ, ուղղակի ներկայանալ այդ քանի ժամ աշխատելու են, այդքան։ Քանի ժամ որ իրանց պետք է, այսինքն օրավարձով տարբերակում սահմանափակում չկա։ Այստեղ միակ բանը որ կարող եմ շեշտել, այն որ եթե դուք դառնում եք ամսական, այսինքն լիովին մեր մեր անդամը, դուք ունենում եք մեր ռեսուրսների բոլոր մեր ռեսուրսներից օգտվելու հնարավորություն Ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագրի մասնակիցները հետագայում կդառնան Հաբ Արցախի անդամ։ Շրջաններում բնակվողները ծրագրին կարող են միանալ on-line տարբերակով։ Շուշան Քեշիշյանը հավաստիացնում է, որ անհրաժեշտության դեպքում կլուծեն նաև տրանսպորտի հարցը, միայն թե սեմինարներին մասնակցությունն արդյունք տա։ Անահիտ Ստեփանյան, Արցախ լրատվական